Անգլիայի առաջնության 14-րդ տուրում Manchester United-ը Old Trafford-ում ընդունեց Լոնդոնի Arsenal-ին եւ կամային հաղթանակ տարավ 3-2 հաշվով։ Առաջինը հաջողության հասավ իսպանացի Միկել Արտետայի գլխավորած թիմը։ 13-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց անգլիացի կիսապաշտպան Էմիլ Սմիթ Ռոունը։ 44-րդ րոպեին հավասարությունը վերականգնեց դաշտի տերերի Պորտուգալացի կիսապաշտպան Բրունո Ֆերնանդեշը։ 52-րդ րոպեին Manchester United-ին առաջ մղեց Պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն։ 2 րոպե անց Arsenal-ը Նորվեգացի կիսապաշտպան Մարտինեդի գոլի գոլի շնորհիվ հավասարեցրեց հաշիվը, սակայն 70-րդ րոպեին Ռոնալդոն խփեց նաև հաղթական գոլը, արդյունավետ իրացնելով 11 մետրանոցը։ 36-ամյա Պորտուգալացին կարիերայում խփած գոլերի քանակը հասցրեց 801-ի։ Մադրիդի Ռեալը հաջորդ ամռանը նախատեսում է կազմի վերակառուցում։ Արխայական ակումբի տեսադաշտում են Դորտմունդի Բորուսիայի նորվեգացի հարձակվող Էրլինգ Հոլանդն ու ֆրանսիական PSG-ի հարձակվող Կիլիան Մբապեն։ Երիտասարդ հարձակվողների գալուց հետո կազմից դուրս կմնա 33-ամյա ֆրանսիացի Կարիմ Բենզեման։ Իրավիճակից ցանկանում է օգտվել անգլիական Լիվերպուլը, որը հետաքրքրված է ֆրանսիացու ծառայություններով հաղորդում է El National-ը։ PSG-ն ցանկություն ունի Բենզեմայի տեղափոխությունը ներառյալ Մբապեի տրանսֆերի գործարքում։ Կատալոնական Բարսելոնան հունվարին տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ մտադիր է ձեռք բերել երկու ֆուտբոլիստի՝ Անգլիայի չեմպիոն Մանչեսթեր Սիթիի եւ Իսպանիայի հավաքականի 21-ամյա վինգեր Ֆերան Տորեսից բացի Բարսելոնայի գլխավոր մարզիչ Չավին ցանկանում է ձեռք բերել նաեւ մեկ հարձակվողի հաղորդում է իսպանական Սպորտեսը։ Բարսելոնան դիտարկում է Դանի Օլմոյի, Քարիմ Ադեիմի, Տիմո Վերների եւ Հակիմ Զիեշի տարբերակները։ Եգիպտոսի Կահիրե քաղաքում անցկացված կարատեի աֆրոասիական գավաթ անունը կրող միջազգային մրցաշարում Հայաստանը նվաճել է մեդալ։ Աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Նարեկ Իսկանդարյանը ֆուկուգո մրցաձևում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ անհատական կատա մրցաձևում երրորդ տեղը։ Արցախցի Մարզիկ Տիգրան Գևորքյանը անհատական կատա մրցաձևում գրավել է երկրորդ տեղը։ Մրցաշարին մասնակցում էին Աֆրիկայի եւ Ասիայի 15 պետություն։